Ok, la sangre nueva. Este es John Briel indica, indica, llegó la hora del teteo. Hoy se perrea loca el tanzaleo, que la boca remenea como sea. Yo deseo, yo te cumple ese deseo. Si desaste diqueo, pa' que ve vean ellos que yo soy quien te someta a brote. Te gusta el remeneo, ya lo note. Me dice que después del party quiere que la azote. Pero antes de todo eso, mueve todo ese culote. Y si lo mueve como quiero, conmigo se va esta noche. La baby quiere guata, dale guata uva. Y si le doy de luba guata, me baila como ninguna. Soy el astronauta que la toca y la le va la luna, y allá arriba, la baja pa' que sienta, ey, y taca con el teque de juguete, baile tiki, se la saca con el toco, toco tiki, siente el tuco que te toca, puro taqui, la provoca y tiki taca, que la loca con el teque y te toco, taca que te ataca con el teque de juguete, baile tiki, se la saca con el toco, toco tiki, siente el tuco que te toca, puro taqui, la provoca y tiki taca, que la loca con el teque y te toco, sigue bailando el tiki pa' que toque el y tú como mueves al teque, yo toco y me hacen los y si tú sientes que te ataque porque provoca el asunto, que te toque, que tú al taca tequi bailando el luco. Mire si mueva lo suave, te vi una medio hambre, estás rica como el casabe, Yo sé que tú tienes vale, pero conmigo no salen porque todos son forzantes, Ven, te invitar otro marroneo, así que dale. No sé lo que tú tienes, pero a mí me encanta. Que te veo que eres mal y bailando no eres novata. Chiquita bien bellacona, todo el mundo la pinta santa. Pero cuando baila el sadi que guaya nunca le falta. Un danzaleo pa' que toque el tacatiki. La parita de parita, pudado como la piri. Si no creen, consúltaselo a su mejor amigo Siri. Que la piri ya llegó llorita ahorita controlen la city. sé que soy lo nuevo de la nueva, nuevo jevo de tu jeva. La pongo a soplar la vela y arrebatarse completa. Cuando escucha sangre nueva, quiero la combi completa. Chocha culo tipo te taca que te ataca con el teque de juguete, baile tiki, se la saca con el toco, toco tiki, siente el tuco que te toca, puro taqui, la provoca y tiki taca, que la loca con el y te toco. Ey, yao, la sangre nueva. Puro tiki taca con los realpes pa' que lo suena allí en Brasil. Y dice, dice, yao Taca con el teque, baile tiki, se la saca con el Sienta tu que toca, Bailando que provoca, yo sé que tú eres mi loca. Yo tu loco, mamacita, quien te